ای آن کسانی که امانت علم را بدوش دوش میکشند آیا خداوند از اهل علم اح نگرفته تا آن چی را میدانند پنهان نکرده و برای مردم بیان کنند آیا بهترین جهاد بیان کلمه حق نیست آیا در مقابل هزاران جوانی که جاهلانه در صف کفر و نفاق قرار گرفته مسئولیت نداریم آیا از من در مقابل نشر این فساد و حیایی پرسیده نخواهیم شد آیا آن اسیران مظلومه که بدون هیچ گناه در زیر شکنجه و تعذیب کفار قرار گرفتهاند به ما هیچ حقی ندارند پس بیاید ببینیم که در مقابل این همه پرسیش ها چی جواب اماده نموده ایم چی جواب اماده نموده ایم تراج سید کونین ما است مگو یارم که او را هم کدام است جوان هستی برو چون پوری آزر سلام بیشکم که از وی این پیام است تو را چون سید مگو یارم که او را هم کدام جوان هستی برو چون آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است در این اگر هم بیفتیم برایت نور او برد و سلام است در این اگر هم بیفتیم برایت نور او برد و سلام خوشی می نزیبت بر منو زبانت ای جوان بحری کلام است خوشی می نزیبت بر منو زبانت ای جوان بحری کلام را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جوان هستی برو چون پوری آزد سلام بیشکن که از وی این پیام را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جوان آن هستی برو جون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است ببین بر ملتی بیچاره ای خیش که خونش جای شربت روی جام است ببین بر ملتی بیچاره ای خیش خونش جوی جای شربت روی جام است به آورده اند ایام چنگیز ندانم که این مظالم با چی نام است آورده اند ایام چنگیز ندانم غمگین مظالم با چین آمد را چون سید الکونین امام مگو یارم که او را هم کدام جوان هستی برو چون پوری آزد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین امام مگو یارم کیو را هم کدام است جوان هستی برو چون پوری آزد سلام بیشکم که از وی این پیام است اگر دوری زی فرهنگ عاملی او وشمشير علم الدنيا ماس اگر دوري زی فرهنگ عاملی اوست چرا شمشیر علم الدنيا ماس مگر رحم بر این ملت نداری تغافل را چی مقصود و مرام است مگر رحم بر این ملت نداری تغافل را چی مقصود و مرام را چون سید الکونین مام است مگو یارم که او را هم کدام است جوان هستی برو چون پوری آزد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم که او را هم است جوان هستی برو چون پوری آزاد سلام بيشكم كي ازوي ان بيامس بدل دي مردم دردی بفرما كي زخمش را نیازی التیام است به دردی مردمت بفرما كي زخمش را نیازی على ليك جباران منفور برای خون مردم تشنکام است اگر بینی که جباران منفور برای خون مردم تشنکام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم که او را هم کدام جوان هستی براو چون پوری آزر سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین مگو یارم که او را هم کدام جوان هستی بیرو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است یقین میدان که راهی پاک بازان قیام است و قیام است و قیام است یقین میدان که راهی پاک بازان qiyomast u qiyomast u qiyomast سعر خواهد شد آخر بعد از این شب رسد خوشید و این ظلمت تمام است سحر خواهد شد آخر بعد از این شب مسا خورشید إن ظلمت تماما تراج سيد الكونين واماس مگو یارم کیو را هم کدام است جوان هستی برو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین بام است مگو یارم که او را هم کدام جوان هستی برو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است جوان هستی برو چون پوری آزاد